Կինն ու պատերազմը վավերագրական ֆիլմը պատմում է Իրաքի Դաշնակցային Հանրապետության եւ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության տարածքներում գործող ծայրահեղ իսլամական խմբավորման Դաիշի աներևակայելի վայրագությունների դեմ պայքարող կանանց մասին, որոնք միանում են տարածքի միակ զինված հակաիսլամական պետության զինված ուժերի իքական թևին։ Արտաքին թշնամու հետ պատերազմելուց բացի այդ կանայք տանը մեծ ճնշման են ենթարկվում միջև ամուսնանալը ծնողների, իսկ հետո ամուսինների կողմից։ Շատերը հեղափոխության անդամներին միանում են նաև այդ ճնշումներից խուսափելու համար, սակայն օրինակ 18-ամյա քուրդ կին Գյուլանը բանակին միանում է թշնամու դեմ պայքարելու համար, քանի որ իր ապագան եւ իր ընտանիքի գոյության սրբությունը հիմնված էր Դաիշի պարտության վրա։ Ֆիլմի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովի 7-րդ գումարման падգամավոր Էլանորա Ավանեսյանը նշել է, որ բովանդակությունը մեզ հետ մեծ առնչություն չունի այն առումով, որ այնտեղ կանանց իրավունքները խախտվում են։ Նրանք ճնշված են ստորած զարգացված, ինչը Արցախում բացակայում է, բայց կան նաև նմանություններ։ Հանրապես այդ արդյունքները Արցախի տարածքում չկա եւ մունք ի տարբերություն այս կանանց պայքարի քիստ անհրաժեշտություն չունի, բայց նմանությունը մեր կյանքի մեր առօրյային է նա, որ ելի մեր ազատության հետ պայքարում պիտի մեր ներդրումներն ունենանք Ֆիլմի աղջիկները բավականին ուժեղ են։ Տպավորություններով մեզ հետ կիսվել է դիտողներից Անի Աբ รา համյանը։ Ինձ մի դրվագ տպավորեց, որտեղ աղջիկներից մեկը ասում էր, որ բոլորն էլ մի օր մեռնելու են եւ նա գնախնդրել մեռնել հենց պատերազմի դաշտում, իմանալով, որ կարևոր գործ է կատարում, ազատագրում է իրենց հայրենիքը, իրենց իրավունքներն է պաշտպանում եւ իրականում կարծում եմ, որ լավ կլիներ, եթե մեր հանրության մեջ էլ նման կարծիքն ունենային թե աղջիկները եւ թե տղաները ու կար կարծում եմ, որ կարևոր է բոլորիս համար գոնե մի անգամ դիտել այս ֆիլմերը եւ ճանոթանալ այս աղջիկների արածներին։ Սիրանուշ Մարտիրոսյանը համակարծիք է ֆիլմի հերոսներից մեկի հետ, որն ասում է. «Ազատության համար կարելի է մեծ զոհողությունների գնալ ժամանակից ոչ միայն կյանք»։ Միգուցե նրանք զոհում էին իրենց ժամանակը ու կյանքը, որը ավելի այլ կերպ կարող էին ապրել, իսկ միգուցե մյուսները կամ մենք, որ համեմատում են մեր պետության հետ, կարող ենք զոհել մի այլ բան, մեր ժամանակը զոհել այնպիսի կրթության կամ այնպիսի գործի վրա, որը կարող է մեր հայրենիքի համար ինչ որ օգուտ բերել, բայց ես կարծում եմ, որ ազատության համար այո, պետք է զոհել շատ բաներ Խիզախությունը սեր չի ճանաչում, նշում են կինն ու պատերազմը ֆիլմի կանայք ու հավելում. «Միևնույնն է, մի օր մահանալու ենք, ինչու ոչ հայրենիքի համար»։ Իսկ կինոդիտման եկած արցախցի երիտասարդները համաձայնվում են։ Ֆիլմի տպավորություններով միջոցառման մասնակիցները տուն են վերադարձել, շատերը զինվորական ծառայության անցնելու, իրենց ժամանակը ճիշտ ու ի նպաստ հայրենիքին օգնելու ցանկությամբ։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։